Hosidereus Hosidereus en sidereioe tae fusae futae to pur hen toe podi anelkei CATAPIESDEI, kai hutos malattei ton sideron eit drasse auton toe labidioe tithesi epacmoni kai tuptei tae sfurae hothen spinceres exaitusi cae hutos Heloi hoplai kanthoi haluseis elasmata kleistra meta kleidon strophinges para schewas dontai ta ekpyrumena sideria aposbengusi en lenoe